Book 2 Zooparki Zooparkshi Zooparki ak aris Zooparki ik aris Jirafebi ik arian Jirafebi ik arian Sad arian datvebi სად არიან დათვები? სად არიან სპილოები? სად არიან სპილოები? სად არიან გველები? სად არიან გველები? სად არიან ლომები? სად არიან ლომები? მე ფოტოაპარატი მაქვს. მე ფოტოაპარატი მაქვს. მე ვიდეო კამერაც მაქვს. მე ვიდეოკამერაც მაქვს. სად არის ელემენტი? სად არის ელემენტი? სად არიან პინგვინები? სად არიან პინგვინები? სად არიან კენგურუები? სად არიან კენგურუები? სად არიან მარტორქები? სად არიან მარტორქები? სად არის ტუალეტი? სად არის ტუალეტი? კაფე იქ არის. კაფე იქ არის. რესტორანი იქ არის. რესტორანი იქ არის. სად არიან აკლემები? სად არიან აკლემები? სად არიან გორილები და ზებრები? სად არიან გორილები და ზებრები? სად არიან ვეფხვები და ნიანგები? სატარიან ვეფხვები და ნიანგები